Raidījums Kristīti un Sūtīti. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām, kur ir tās robežas, kur beidzas mūsu ieinteresētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana. Raidījums par misijām pasaulē. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Um, priesteris Rihards Rasnacis uh, ar jums kopā rādījumā arī studijā, lai runātu par um, baznīcas misiju un misijām. Jo ar šo vārdu mēs varam saprast uh, daudz dažādus uh, no tādus izpausmes veidus. Un vienkārši vārds misija mums bieži vien nozīmē no kaut kādu uzdevumu, kaut ko, kam mēs esam aicināti, un uh, kāds var pateikt, mana misija ir ģimene, cits saka, mana misija ir zinātne, cits saka, mana misija ir uh, sports un uh, vēl kaut kādas citas jomas, bet, uh, ja mēs runājam par misijām, tad uh, mums noteikti jārunā par evaņģēlija vēsts nešanu pasaulē. Un atkal šeit var nu, iedalīties eh, šis, šī vārda nozīme varbūt gan vērsta uz nu, evanģelizāciju vietējā, lokālajā baznīcā un eh, sakot, vēl specifiskāk vārdu misijas mēs attiecinam uz dievvārdu sludināšanu un baznīcas tā, klātbūtnes nostiprināšanu tālajās zemēs, kur līdz šim kristietība nav pastāvējis, vai arī tā ir ļoti jauna. Un lūk, tieši šajā nozīmē tad es arī lietošu vārdu misijas e, šajos e, radio raidījumos, un tieši šādā nozīmē to lieto arī e, evangelizācijas dikastērijas, proti no baznīcas uh, struktūra vienība, kas eh, savukārt iedalās atkal divās tādās apakš eh, struktūra vienībās ir eh, jaunās evangelizācijas proprefektūra un, un tad ir Un, tad, un tas attiecas vairāk uz to, kā mēs varam veicināt evanģelizācijas darbu vecajās kristietības zemēs. Uh, Un tā skaitā arī Latviju, jo arī Latviju mēs jau varam pieskaitīt pie nu, eh, zemes, kur jau nu, daudzus gadsimtus ir pazīstama kristīgā vēsts. Un tad ir eh, šī, šai dikastērijai, evangelizācijas dikastērijai vēl eh, apakšstruktūra vienība, kas rūpējas par jaunajām baznīcām, par misiju zemēm, Un, uh, lūk, pavisam nesen, 20. oktobrī, svinējām pasaules misiju svētdienu, kad īpaši lūdzāmies par misijām, un pieļauju, ka daudzās draudzēs tas atskanēja vairāk tā doma par uh, nu, evangelizāciju kam, un aktualizēt šo eh, misionāro darbību šeit uz vietas – Lai gan jāsaka, tā pamatdoma tomēr šai pasaules misiju svētdienai ir tieši lūgties par misionāriem misiju zemēs. Um, un uh, atkal, ja vajadzētu man tā īsti pateikt, kas ir misiju zemes, uh, jo tas tā ļoti abstrakts skan, uh, nu, tās ir zemes, kur kristīgā ticība salīdzinoši jauna, nu, simts vai, nu, varbūt 200 gada tikai, tad uh, Tas tā konkretizējot geogrāfiski varētu teikt, ka mm, tās misiju zemes ir Āfrikas kontinentā, tad Dienvidamerikā, um, Āzijā un arī Okeānijā. Jā, nu, tātad Eiropas zemes pat, lai cik mēs teiktu, ka mums ir vajadzīgi misionāri, es gribētu drīzāk teikt, mums ir vajadzīgi jā, priestari, kas kalpotu draudzēs, bet tā pirmatnējā evaņģēlijas sludināšana šeit jau ir bijusi. Un lūk, eh, savukārt šīs uh, zemes, kurās uh, evaņģēlijas jau ilgu laiku ir uh, pazīstams, tur it īpaši uh, tiek organizēts uh, tāds atbalsts misionāriem, bet jāsaka, misiju svētdiena uh, ir saistoša visai katoļu baznīcai, arī e, pašām misiju zemēm. No, jebkura no Āfrikas e, valstīm, kur ir katoļu baznīca, arī tur viņi svin misiju sveidienu, arī viņi tur lūdzās par misionāriem, kas e, darbojās gan viņu zemēs, gan, gan citās misiju zemēs, un arī uh, tur tiek vākti ziedojumi misiju atbalstam. Nav tā, ka nu, ziedojumus uh, misiju atbalstam Eh, vāktu tikai Eiropā vai eh, Ziemeļamerikā. Nē, tad eh, tā ticības izplatīšanas apvienība, viņa rūpējasā par šo kolekti, kas tiek vākta visā, visā baznīcā, un arī tās zemes, kas saņem, tā mums var teikt, subsīdijas, jeb nu, finansiālu atbalstu no šīs kolektes – arī viņas tomēr arī ar savu ziedojumu piedalās, lai uh, dotu arī savu ieguldījumu. Un uh, šeit tas ir ļoti svarīgi, ka mēs neesam tikai ņēmēji, bet ka mēs varam arī dalīties. Un ja mēs skatāmies Latvijas kontekstā, tad jā, no nu, padomju gados um, tā kā bija dzels priekškars, tad šī misiju svētdiena nu, ar kolekti netika nu, izdzīvota mūsu baznīcā, un pēc neatkarības eh, atgūšanas, arī tikai pēc kāda laika, eh, mēs nonācām pie tā, ka arī mēs varam līdzdarboties misiju tādā materiālajā atbalstīšanā, un eh, tāpatās kā svētās zemes uh, uzturēšanas kolektē vai, vai Pētergrass arī uh, nu, tas tika pamazām ieviests mūsu baznīcām. Un jāsaka, tieši ar to nu, parādās arī zināmā mērā mūsu briedums, ka mēs esam gatavi dalīties. Tas līdzīgi kā mazs bērns, viņš sākumā ir tikai ņēmējs. Ehm, viņu pabaro, viņu apģērb, viņam visu nodrošina, un eh, vēlāk, kad viņš pieaug, tad eh, viņš kļūst ne tikai par ņēmēju, bet arī par devēju. Un vienu brīdi ir tā, ka nu, tas, tā došana ir minimāla un vecāki arī aicina bērnu iesaistīties eh, mājas eh, sadzīvē ar kaut kādiem maziem darbiņiem, vēlāk ar lielākiem, lielākiem, lai nu, mūsos izaugt tāda nu, pareiza attieksme pret uh, gan savu tuvāko kopienu ģimene, gan arī pret sabiedrību kopumā. Un, nu, kas to vēlreiz gribu teikt, ka uh, Šī misiju svētdiena mums palīdz labāk izdzīvot baznīcas universal, universalitāti. Ar ko tas nozīmē, ka mēs esam katoliska baznīca? Tas nozīmē, ka mēs priecājamies arī par uh, citu uh, baznīcas locekļu sasniegumiem un uh, augļiem, un skumstam, ja kaut kur ir kādas ciešanas vai sāpes. Un tātad novembra mēnesī Mēs arī īpaši pievērsīsimies jautājumam par vajātajiem kristiešiem. Par to tas nedaudz vēlāk raidījuma noslēgumā es eh, stāstīšu par sarkano trešdienu, kā mēs varam tai gatavoties, bet um, jā, tad, tad parāda, ka mēs esam vienoti. Un eh, šodien vēlos vēl pastāstīt eh, nu, dažus tādas iniciatīvas vai aktivitātes, ko veido citi mani kolēģi, citās, nu, vairākas, gan šoreiz stāstīšu tieši par Eiropas valstīm, bet, eh, nu, ir līdzīgas aktivitātes nu, arī eh, citos kontinentos. Pagājuši trešdien runāju par eh, misionāriem svētajiem un par to, ka būtu pieejami arī pat tādi materiāli, kā bērniem stāstīt par svētajiem, kas ir bijuši misionāri vai īpaši atbalstījuši misijas. Un, um, nu, tas būtu tāds palīgs uh, visu svēto dienas svinēšanai, jo zinām, ka, nu, bērniem tajā Helovīnu vakarā nu, gribās kādu aktivitāti. <coughs> un mēs uh, nevaram tikai pārmest, ka viņi uh, ļaujos kaut kādām pagāniskām izpausmēm, uh, ja mēs nedodam viņiem nu, īsto saturu un eh, neiepazīstinam viņus ar svētajiem un nesvinam eh, svēto eh, dienu. Jā, novembris mums ir pazīstams ne tikai ar visu svēto dienu un mirušo piemiņas dienu, bet arī ar vēl citām mm, arī svēto piemiņas dienām, tā piemēram, um, novembrī tiek svinēta arī Svētā Mārtiņa diena. Un, eh, jā, tas būs pavisam eh, drīz. Un, eh, svētais Mārtiņš, kas ir arī karavīru aizbildnis, um, ir ar viņu nu, tāda leģenda saistīta, ka viņš ir um, nogriezis no sava mēteļa um, kādu strēmeli un to atdevis kādam nabagam, uh, un vēlāk redzējis Jēzu, kurš ir eh, tērpies šajā nogrieztajā mēteļa eh, strēmelē un pateicis eh, Mārtiņam par, par viņa izrādīto žēlsardību. Bet jāsaka, ka svētā Mārtiņa diena citvieta pasaulē arī saistās ar dažādām tradīcijām, piemēram, Vācijā tiek veicināta tādu nu, lukturu gatavošana, un bieži vien tad tie vēlāk arī tiek rīkota tāda nu, gaismas procesija, kur bērni, kas gatavojuši dažādus lukturus, tur ieliek svece un tad piedalās šajā um, procesā. Tā, um, jā, ja kāds redzētu YouTube šo uh, raidījumu skatītos, ne tikai klausītos pie rādījos, varētu parādīt uh, šeit tādu mm, vienu nelielu žurnālu, kā palīgu materiālu darbam ar bērniem, ko ir eh, sagatavojuši mani kolēģi Vācijā. Tieši domātu svētā Mārtiņa dienas eh, svinēšanai, tur ir gan, teiksim, um, tāds eh, arī misiju, mm, nu, virziens šajā izdevumā, piemēram, tad bērniem ir uh, tāds sastīms par uh, um, Amazonas re reģiona uh, kristiešiem, kā, kā tur un īpaši bērni izdzīvo ticības dzīvi. Tā piemēram arī vēl tad svētā Mārtiņa dienā tiek piedāvāts tādas šokolādes, tieši ar tādu zīmējumu un uzrakstu svētais Mārtiņš. Un tad um, bērni var piedalīties šo šokolāžu um, izplatīšanā un tādējādi vākt uh, arī ziedojumus un atbalstu um, misijām. Un šī šokolādes tad bērni uh, caur draudzēm saņem no pāstu misiju darbu biroja – tad uh, viņi var izplatīt šīs šokolādes gan savā vietējā baznīcā, tiksim, svētdienā pēc uh, dievkalpojuma, uh, tad tiek piedāvāts nu, visiem, kas vēlās par nu, noteikti summu iegādāties šo šokolādi. Tāpat tās bērni uh, šīs šokolādes izplata savās skolās, un uh, savāk tie līdzekļi tiek novirzīti tieši bērnu projektiem misiju zemēs. Um, Mēs zinām, ka Latvijā arī ir uh, mārtiņu tirgus uh, tradīcija, un uh, nu, arī šeit katoļu ģimnāzijā, zinu, ka tas būs jau nedaudz pirms mārtiņu dienas jau šis uh, tirdziņš, un man uh, prieks, ka arī katoļu ģimnāzijā tas ir ne tikai tā, lai nu, notiktu kaut kāda tirzniecība, bet lai tādējādi vāktu arī līdzekļus labdarībai. Man šķiet, uh, ļoti labi, Tieši svēto Mārtiņu mēs varam nosēt nu, arī ar tādu žēlsirdību un labdarību, jo viņš ir kā piemērs tam, kā izrādīt žēlsirdību, un tad, ja arī ir šie Mārtiņa dienas tirdziņi, uh, vai kā tas notiek Latvijā mums, tas, tas nav bijis agrāk saistīts ar misijām, bet tas, ka nu, es arī redzu, ka esam šogad, īpaši katoļu ģimnāzijā, ka ir šis labdarības moments uh, šajā tirdziņā, es domāju, tas ir ļoti nu, apsveicami. Un kāpēc gan kaut ko tādu nedarīt arī draudzēs? Mums tie mātiņa dienas tirdziņi ir uh, daudzās skolās, uh, tas kaut kur ir uh, kādos uh, cilvēku pulcēšanās vietās, uh, esam, pilsētās vai, vai, vai, vai ciemos, bet kāpēc gan mēs to nevarētu darīt pie baznīcām? Man liekas, tā varētu būt skaista tradīcija. Un eh, atkal, jā, gadījumā ir kādi eh, katoļi, kas dzird šo un saka, ā, mēs gribētu savā draudzē arī taisīt tādu mārtiņdienas eh, tirdziņu, un tas arī to saistīta ar, ar misijām. Tad, tad aicinu sazināties ar mani, mēs varētu padomāt, kā mēs varētu to nu, īstenot dzīvē. Tad, jā, laikam, tā tiesim tādā nelielā muzikālā pauzē, un uh, pēc tam uh, veltīsim uzmanību vēl citiem tādiem izdevumiem un uh, informatīvajām akcijām, ko um, pāvesta misiju darbu biroja veids citās zemēs. sa festivālī. Ūdens no Kristus sāna mazgāvāni, labais Jēzus klausimā.

Turpinam raidījumu par uh, pāvesta misiju darbu, uh, aktivitātēm uh, citvietu pasaulē un, protams, arī Latvijā. Latvijā mums šīs aktivitātes ir salīdzinoši jaunas, jo pirms tikai dažiem gadiem es tiku nozīmēts kā pāvesta misiju darbu nacionālais direktors, uh, un atzīšos, ka es līdz tam pats īsti nestādījos priekšā, kādi būs eh, šie mani pienākumi un kas ir jādara, jo līdz eh, šim tāda institūcija Latvijā nav darbojusies. Un, un tāpēc eh, jā, mums ir salīdzinoši maz šīs dažādas aktivitātes, arī maz nu, drukāto kādu materiālu, jo arī tas nav tik vēl liela ieinteresētība jūtama no katehētiem, no draudzēm, kas eh, varētu eh, šos materiālus arī izmantot. Bet tāpēc arī tāt vēlos padalīties ar to, ko eh, citās zemēs gatavo un kādas ir šīs, um, šīs iespējas, ko tātad, tā, tā, baznīca piedāvā, lai cilvēki varētu labāk iepazīt eh, um, misijas, tātad baznīcas aktivitātes eh, misiju teritorijās. Un ir, eh, mm, piemēram, Polijas direkcija, kāpēc lietoju šo vārdu direkcija, droši vien paskaidrošu sākumā, nu, to varētu saukt arī par biroju, kas uh, organizē visus, visas aktivitātes, šo visu informēšanas kampaņu, arī kādas lūkšana grupas, uh, visu, kas saistās ar misiju atbalstu. Un, uh, jā, viņi var saukt par biroju, bet ļoti bieži jā, no nu, Vatikāna um, šajās, gan sarakstē un Vatikāna, varētu tā, vārnīcā tiek lietots vārds direkcijam. Ja? Lūk, šeit salīdzinoši netālu po Polijas, tā direkcija, viņiem ir gan tādi žurnāli sagatavoti par katru no pāvesta misiju darbiem, ja par šīm pontifikālajām apvienībām, lai varētu labāk saprast, ko tad katra no apvienībām, kādu savu harizmu viņa pilda baznīcā. Un, Es domāju, ka kaut kas tāds mums laikam būtu jāsagatavo tas īsākā versijā arī latviski, lai mēs zinātu, lūk, ka ir četras šīs eh, pontifikālās apvienības. Um, vienu mēs vislabāk pazīstam, kas saistīta ar misiju svētdienas eh, kolektas administrēšanu, arī kas eh, izplata informāciju par to, tātad, kas notiek um, ar šiem projektiem un uh, kādas ir vajadzības. Uh, un, uh, un vēlāk es organizēju šo līdzekļu tādu kopi, apkopošanu un nu, tā, sadalīšanu. Tad, um, jā, un tā ir laikam arī vislielākā no šīm četrām apvienībām. Tad uh, otra ir jaunie misionāri, kā es viņu saucu, latviešu valodā, tas būtu Santa Infancija, viņa sauktos, jeb svētā bērnība, tas būtu uh, tiešais tulkojums, jeb burtiskais tulkojums, kas uh, darbojas tādās divos aspektos. Viens, uh, lai organizētu aktivitātes bērniem un uh, veicinātu viņos šo misionāro apziņu, uh, šeit arī vecās kristietības zemēs, un arī lai atbalstītu dažādus bērnu projektus eh, misiju teritorijās. Un, eh, pieminēju jau raidījuma pirmajā daļā šo svētā Mārtiņa dienas eh, aktivitātes, kas notiek Vācijā, lūk, to tad organizē šī, šie jaunie misionāri, jeb svētās bērnības apvienība. Tad um, vēl ir uh, misionārā unija, jeb uh, arī apvienība, kas tieši rūpējas par um, misionāru formāciju, un, ja, un no misionārās tādas nu, apziņas veidošanu, tā tas ir mazākā no visām šīm četrām uh, apvienībām, jo uh, tur vismazāk nu, iesaistīto nu, kalpotāju ir. Un, zināmā mērā, arī nu, šo informēšanu un apziņas veidošanu veido arī pārējās, četras, pārējās trīs apvienības. Un tad ir um, Svētā Pētera apvienība, kas īpaši rūpējas par um, semināriem misiju zemēs, tātad par to pošo priestaru izglītošanu, uh, un arī par priesteru eh, semināru formātoru izglītošanu, tad nodrošināt tālāk izglītību tiem, kas vēlāk varētu palīdzēt eh, veidot eh, garīdzniekus šajās misiju zemēs. Tad runājot vēl par dažādiem izdevumiem, ko publicē pāvesta misiju darbu biroji. Ehm, ir valstis, kur katru mēnesi izdod eh, eh, tādu žurnālu, un ir, kur izdod žurnālu tikai eh, nu, pa, tiksim, gada laikiem. Piemēram, man rokās ir tā, tāds žurnāls, brošūra, ko izdod Anglija un Velse, kur, piemēram, Vasaras periodam ir viens, eh, pavasarim eh, vai rudenim ir jau cits izdevums. Un tur parasti ir um, um pastāstīts par aktuālo, kas tiek darīts, ja ir kaut kādas eh, arī lūkšanu kampaņas bijušas, tad par tām ir gan apskats, kas bijis pagātnē vai kas plānojas uz priekšu. Um, piemēram, pirms pāris gadiem bija uh, svētīgās Polīna Žariko eh, beatifikācija, tad, protams, par viņu bija katrā numurā kāds eh, raksts, lai nu, cilvēki varētu labāk iepazīties ar šo jauno svētīgo. Tad parasti ir arī atskaita par um, kādiem um, līdzekļiem, kas ir savākti, kādiem projektiem, saukties fundraisings, un um, gan uh, visas pasaules mērogā, gan konkrēti no nu, tas, ko nu, šī, šis misiju birojs ir uh, organizējis un kur tad attiecīgi tā nauda ir tikusi izlietota. Un katru gadu um, parasti šie nacionālie biroji izvēlas kādas uh, valstis, kurām viņi pievērš īpašu uzmanību, informējot uh, savus ticīgos par to uh, kā notiek baznīcas dzīve eh, kādā no misiju zemēm. Tā, piemēram, tāds tur rokā šo vienu brošūru, kur eh, stāstīts par kristiešiem Etiopijā un, eh, un vēl pēc tam īpaši par Malavi semināru, kam viņi gājuši cauri īpaši teiksim, Covid laikā, kā ar kādām grūtībām saskārušies, ka gan bija gan arī jāslēdz ciet seminārs, bet nu, tomēr mm, tagad uh, ir, um, ir uh, akal nu, attīstība un, uh, un pieaugums. Tad uh, jā, arī mm, cits valsts tieši tā nu, cenšas uh, Austrijā ir arī ļoti uh, labs misiju birojs, un arī viņi izvēlas katru gadu kādu no valstīm, kuru arī cenšas tās uh, tā biroja uh, nu, darbinieki un brīvprātīgie gada laikā apmeklēt, un vairāk iepazīties ar tiem, un savukārt no tās valsts arī aicina kādus uh, baznīcas pārstāvjus vai bīskapus vai arī kādus misionārus, kas to darbojas, atbraukt un sniegt liecības uh, tad Austrijas uh, dažādās uh, baznīcās. Un, uh, protams, viņi izvēlās arī tādas vietas, kur kādi Austrijas uh, uh, klosteri vai, nu, tā, vai priesteri vai klosteri ļaudes uh, ir misijās, uh, Un eh, tādējādi viņiem ir daudz vieglāk nodrošināt šo nu, informācijas eh, apriti. Lūk, eh, tad šodien vēlējos īsti, īsti iepazīstināt, ko tad pāvesta misiju darbi, šie misiju darbu biroji dara ne tikai misiju mēnesī, bet visa gada garumā, ar kādus materiālus viņi izdot, lai varētu informēt ticīgos par um, misiju darbu uh, pasaulē. Bet tātad no jums uh, atvados un uh, um, tiksimies atkal nākamā uh, trešdiena.